Egun, aipatzen ahal neikezie apila hatxarian siru zeialdia zunien ezerki gantzaikun. Tango eta klezmer, basa haide, nano pastoal. Mila bediatzio hynta hiutan oita hiu geren urteko zantxo azkaja gizon pastoalaen video archibuak. Ez sinago eder. Irustar zunik ederena da ere bakia. Eta bai herritarrak alkarlanian, zei eder baten unguian, bedatxia li li zelu urdin eta ekigorri. Bena ez, biziaen hotz behuak diela eta, kuntatuko deiziet, haste bat behantago gue eber herrian gotaneia barnen agitudena eta geoztik agitzen aidena. Sibeoko espekulazione bigerren etxe eta etxe hutsen kontrako kolektibuaikin herriko bigerren egoitza bat okupatu dugu. Aitzineko okupazionetik oske bat ezigaiteko eta bazterren doi bat harroazteko, delibeatu gizan da aldi juntan etxenko borta bortxaz zabaltuko zela eta okupazalien taldia etxe barnea txartuko. Ondotik, jabarneko karrika ungu bat egin dugu, etxe huts eta bigeren egoitzen aitzinian pankarta baten ezartez. Eta guek karrika tipi juntan halako etxiak ez dia guti. Hene etxe unguko aizo hulianenetan baizik, sei eta iklau. Droleki, legiai efrakzione bat izanike, egune bitxuhua goxoki gantzen. Jandarmaik ez, Herriko kuntseliuko kidiak astebuko junik edo bate huliantu, aizuak ben etxetan gordeik, eta etxe hartako jabiak etzien agertu. Karikungu denboan kutsatu dugun aizo bakaretai bat emazte sahar bat izan zen. Hunek, oi hukatu deiku, etxe huts bat nahigo zila atzeritar helibat aizotako ikenbeno. Atzeritarez asei beikia. Ogia ahotik elkitzen beiteikie eta espeitia laneko hun. Paso, kampainako herri tipi batetako gio goxua hotz. Agastiun darin, etxe okupatuko gilzarapua kambiatu, erratza igan, eta kolektiboko kidiak nurben ben etxea sartu dia. Gu aldiz herrian batu Eta ordian da herrian suia piztu. Antiterrorismoa ide batek hauspotuik eta terrorista izigarriak, gu. Ekintza hortan parte hartu dugun herriko familia bakotsa. Gihaun herrian, jabegoa pribatu sakro saintiaen publikoki galtozkatzea, jartu gien traidore lotxagabiak. Gue kampaina ample eta kontsumistetan kakaen jakatziaz besteik egiten ez dakien baskoi madarikatiak baskoi edo ekologista edo antikapitalista, o bat zait ze izen debru emaiten zaion. Artetaik militantzia beharrezkoa dela estimatzen dien gizarteko ardi beltsetaz mintzoniz. Ordin bai, Sancho Azkara Pastualin etxaru niuik dion bezala, Irustar zunik ederen handa, ere bakia. Eta gue kanpainetan bakia. Eta gue herritipietan bakia. Bena bakia ze preziotan. Askatarzun individualaen errespetiaen izenin, injustizia edo gehiegikeien normaltako hunartzez? Konsientzia kolektibua eta bardintarzunan aldeko oldarra? pantufletan lokagaztez? Fasistek ez bezala, guk ez dugu ihue herritik kanpoatu nahi. Akuntrai, bigeren etxe eta etxe hutsa hoitako jaber iran nahi deieguna hau da. Aizotako nahi zutiegu, bena egunoz eta hor bizi. Bestela lekia utzazie hor bizi nahi den bati.